Hulle laat kyk in die richting van die gevlekte en zwart vee van Laban. So het Jacob vir hom sy eie kuddes opgebouw en hy het hulle nie by Laban sy klein vee laat kom nie. Wanneer die staartdiere gedek moes word, het Jacob die loote voor hulle in die krippe gesit zodat so hulle by die loote gedek kon word. Maar hy het nie die loote by die swakdiere gesit nie. So het het gekom dat Laban die zwak is gekry het en Jacob die sterk is. Die man het al hoe rijker geworden. Hij het baie klein vee, slavinne, slawe, kamele en donkies gehad.